Sio sisi tukagua wewe sasa hivi uko kwenye upo kwenye kitengo cha TRA wewe sasa hivi wewe ni katika wakurugenzi wa TRA. Kitengo cha TRA tunajua kabisa mzee unakuwa unatuambia leo tumepige B Kwa jamaa akajipendekeza kumpiga. Tumsikia mzee kabisa. Hii pia walimu madaktari kila mtu ana sekta yake ya kuchuma anawadanganya watu kwamba vifaa vimetumwa na serikali kumbe kasha vibana huko anaviuza yeye nawauzia watu vifaa vilivyoingia kwa bure serikalini anawauzia watu halafu baadaye mwisho wa mwezi anakwenda NMB anafuta na kitano yake faadda yusajabu lahu atawezaje kujibiwa mtu namna hii anawezaje kujibiwa lakini pia sio hivyo Abdullah Malik bin Dinar Malik kutoka Ibn anasema ya kwamba Ibn eh, Dinar anasema walipata wa Waisraeli na balaa moja kubwa sana la ukame wana Waisraeli walipata na balaa kubwa sana la ukame wakatoka wanaenda kwenye viwanja kupiga makelele kwa kweli Allah subhanahu wa ta'ala akateremsha wahi kwa nabii yule mwa manabii wake awaambia hao wana wa Israeli mnatoka kwenda kwenye viwanja hali ya kuwa viwiliwili vyenu ni najisi na mikono yenu mmeichafua kwa damu na mmejaza matumbo yenu haramu vipi nyinyi mtajijua na Allah subhanahu wa ta'ala Allah akasema hivi sasa adhabu yangu na hasira yangu imepanda juu yenu hamtozidishiwa kwenye hayo mnayoyataka kutoka kwangu isipokuwa mimi kuwawekeni mbali hata muombe mtakavyoomba hamwezi kujibiwa mikono yenu mmeichafua kwa kuwa watu matumbo yenu mmeyajaza kwa kula haramu lakini sio hivyo viwiliwili vyenu hivi vimechafuka kwa najisi vipi mtaomba mtakubaliwa ndugu zangu hapa mimi nadili na nyinyi nawaambieni kadhia ya chumo sisi sote tunapumuhaki ya kwenda kupambana kutafuta maisha au na wengine tuko humo tayari mikakati ya kutafuta maisha ipo ishakaa tunaendelea nayo basi katika mambo ambayo mtu atayapata katika adhabu za Allah subhanahu kwa kuchuma chumo la haramu ni maombi yake hayawezi kukubaliwa na ndio maana baadhi salafi wakawa wanasema la tastabdi ijaba la tastabdi la tastabdi alijaba usiharakishe majibu yapate kwa haraka haraka ukiomba taka majibu yapate haraka haraka waqad sadatta furqaha bil maasi njia ya kujibiwa kwa haraka ushaiziba kwa maasi wewe Kwa ndugu zangu, sisi hatufahamu kwamba kuna wanawake huu mwetu Tanzania na kutumiji yetu wanajiuza ili waishi tunawajua wengi, tunafahamu hizo habari zipo. Hivi hatuna habari za kusema kwamba kuna wanawake wanajitoa miili yao kwa walimu ili wapate maksi nzuri. Hakuna wanawake wanaotafuta vijana kwa ajili wasalie nao ili waweze kumsuvia baadhi ya mambo. Na je, hakuna wanaume nao wanaofanya na chafu ili mambo yao yaende kama vile rifu udanganyifu utoaji wa mali wa pesa ili asomiwe na andikiwe mtihani wake afanye kadha kadha kadha kadha baada ya hapo mambo yaende hakuna hao chumbo la hawa wote hawa chumbo lao hii la elimu la cheti utakachokipata kimetokamana na njia isiyokuwa nzuri atakwenda kulea watoto huyu atapata watoto Allah atafuzu au hata upata watoto atakuwa na baba au atakuwa na mama au na mume au na mke wataenda kuishi hawa kwa kutegemea ile ile shahada yake na fikiri yake iweze kumsaidia katika dunia usiharakishe kupata majawabu ya maombi yako muda wa kuwa njia ya kujibiwa umeichafua kwa maasi usije kaanza kumlaumu Allah kwamba mbona wewe unajibu wengine mbona wanafika kwenye malengo yao mimi sifiki kumbe njia ya kujibiwa na kupata mafanikio wewe hapo umeichafua kwa maasi kila wakati wa muziki tu nyimbo mpya yote itakayotoka bwana waijua mpaka unafikia kuathirika mwenendo mtembe wako staili yako ya maisha kuzungumza kwako kuvaa kwako ushaathirika tayari ushaathirika tayari miziki imekutoa kabisa kwenye, kwenye, kwenye barabara ya sawa vipi wewe ambaye unayebashi maasi namna hii yakaathiri akili yako yakafikia kukupa mpaka njia mbadali kwa maana mimi ni msanii kwa sasa hivi na uwezo huo wa kutunga vina ukaamua uwezo kutunga vina kama unavyokubali siku hizi mwenye vina atume siku kukugana nini inbox wanakupa hela kama vina vizuri na watumie misari fulani na kutumia hela yako kwenye akaunti maisha yanaenda taktasibu al-amwala bidhalika unachuma mali kwa njia hiyo unachuma mali unakwenda kuua watu wewe ni jambazi mwizi tapeli unawadanganya watu kwa maneno kuna watapeli kuchukua mali zao hivi ndio mali yako unachuma kwa njia hii kweli hivi wewe ndio unachuma mali kwa njia ya kukhalifu miaji unavunja mihadi na makubaliano ya watu ili upate mali yako tumbo langu litakula haramu litakula halali kiasi gani fa anna yustajabu lahu hii na ndio maana Wahab bin Munabba akawa anasema man sarahu an yastajiba allah da'wata yeyote atakaye furahia Allah kumjibia maombi yake anayetaka Allah amjibie maombi yake anayetaka kufurahikia Allah kumjibie maombi yake falyatif mat'amahu asafishe chakula chake wewe utakwenda kula wewe ule msosi unaokula wewe hakikisha unausafisha wallahi hada yazungumza naweza kana yazungumza yakawa yapo juu ya uwezo wenu kutafakari lakini mimi nimeangalia kwamba sisi ni vijana wa kiume sisi kwa jina lingine kama faida hakuna kazi duniani ngumu unavyojua wewe mwanaume hafanyi labda ya kuzaa labda ya kuzaa na nyingine kwa zipo lakini mimi kila nikiangalia kazi madume ya kila kona wanaume tembea saa tisa usiku mabarabarani utakutana na wanaume wenye magunia matatu manne na baskeli nenda chalinze unaenda Dar es Salaam utakutana na, na vijana ameweka gunia za, za mkaa kwenye pikipiki mpaka pa kukaa mwenyewe hana lakini amekaa wasukuma mikokoteni, mizigo ngumu mizito, wanaume mmoja na peke yake. Sijui wanaenda kwa bajaji, wanaenda wa pikipiki, wanaenda wa magari, sijui watu gani. Asilimia kubwa kabisa kwenye kazi zote ngumu, nyepesi, laini laini, ndio wanaume mafaida yao Tunahangaika kila kona sisi mwanaume unasema na hii kazi hii hafai hawezi kufanya mwanaume mpaka upishi siku hizi una kozi za upishi mimi vinajua upishi mimi mambo ya wanaume ya wanawake lakini siku hizi kuna kozi maalum za upishi dume linapika kuliko hata mwanaume kuliko hata mwanamke mahoteli unaingia mbele wa wahudumu wanaume wewe kama hudumia tena anakwambia nimesomea hiyo kazi kwa hiyo kila kona anapogusa wanaume wenye kujidunua mipira huko watafute maisha kwa mpira mimi mbona vijana wanatoka Senegal wanakwenda kufanya kusoma Saudi Arabia wanafanya application za kuomba kabisa anakubaliwa na kubaliwa Saudi Arabia kama ni Madina au wapi anakwenda akifika kicho kwanza anagombania kucheza timu ya chuo sababu anaweza mpira anacheza mpira ambao watu wote wanashangaa. Waarabu wakiona mzuri na kipaji na msigeza timu ya mkoa timu ya mkoa, timu ya nchi. Safari ya Faransa ajali kama alisoma akaachana sana kusoma, tafuta maisha. Hivyo ndio vile Kifaransa, wengi wanatokea Saudi Arabia wanaenda kwao Faransa kufanya maisha. Kwa hiyo ninazungumza kwa sababu sisi tuna mafaita, watapambanaji. Hivi wewe unaonaje? Unahangaika kunijua hili Dar es Salaam, jua la Zanzibar, jua sio nchi gani za Uarabuni na kwingineko halafu kumbe uhangaikaji wako wote unawapelekea watoto wako wasiokuwa na hatia yoyote mke wako unampelekea chakula ambacho kichuma kwa njia haramu wewe unakuwa na huruma namna gani kwa hiyo utamani namna yani utamani ni tamaa namna gani wewe kwa nini usiwe huruma na watoto wako bora kama una wewe ule huruma ule wewe kula wewe sasa una huruma kuonea huruma watoto ya kuona maelezo yanayofuata wapo namna hii machumo yao ya haramu waombe watakavyoomba muda wako ka haramu chakula chako cha haramu kinywaji mavazi kulelewa yote ni haramu adhabu ya pili izalatul baraka ni kuondokiwa na baraka katika adhabu anayoipata mtu anayekula vitu vya haramu ni kuondokewa na baraka nini maana baraka baraka maana yake ni kheri nyingi ndio maana baraka si baraka maana yake ni yale mambo mazuri mengi kwako ndio baraka zile kheri kheri nyingi mafanikio ni baraka kupata vitu vizuri vizuri ni baraka hiyo hasa vile vile ile baraka ile inaondoka kwa sababu wewe ni mlaji wa vitu vya haramu Allah subhanahu wa ta'ala ametuelezea kunako riba aliposema yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat anaondosha Allah subhanahu wa ta'ala kwenye riba Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshea kwenye ile riba ambayo mtu anakula anamuondoshea tafsiri ya kwanza Allah subhanahu wa ta'ala anamuondoshea baraka kwenye mali yake yule mtu fala yantafiu bi yamhaqu llahu riba allah subhanahu wa taala anaondosha kwa mtu kwenye ile riba anayoituma anamuondoshia allah mtu kwenye riba yake ile baraka manfaa yaondoka ile riba uliokula wewe baraka huwezi kupata hata siku moja ustadi huwezi kupata baraka pia anaondosha manufaa kunufaika nayo huwezi kunufaika nayo mali tutakuona sisi unakufaika nao duniani umefungua maofisi umefanyaje umefanyaje umekuwa na safari za kwenda mara kwa mara lakini tutakupa muda tunakupa muda na unaweza ukafaulu duniani lakini mbele ya Mola wako kuna hali moja ya kuelekea ni wote mnafahamu kwamba dinari moja ambayo mtu kaila ya riba dhambi yake ni sawasawa na kumuingilia mama yako kile kitu tegemea kama shilingi elfu moja kile au mia tano kile ukala ya riba dhambi dhamina ni sawasawa na kumwingilia mama yako mzazi ni kuzaa pamoja na kwamba kwenye dunia hii kuna baadhi ya mazingira kumwingilia mama ni kawaida tujilinganisha lingine napita ndani mazingira hayo yapo lakini waumini wa kweli wanajua thamani ya mama wenye kumwogopa Allah subhanahu wanaijua thamani ya mama huwezi ukamkurubia kimapenzi mama yako kama huwezi kumkurubia kimapenzi usile hata shilingi ya riba kitendo cha kuwa na uwezo na ujasiri wa kula 500 ya riba maana yake unao ujasiri wewe hata wa kumvua nguo mama yako na kustarehe naye baraka inaondoka allah anasema yamhaqu llahu riba wa yubi sadaqat Allah anaondosha kwenye riba na anaweka ziada kwenye sadaka. Yaani yale mazuri kwenye riba yale Allah anayaondosha, manufaa ya kwenye riba yote Allah anayaondosha, maana yake mafanikio tunazungumza baraka. Allah zote anaondosha, sababu ukikula riba wewe, alafu kwenye sadaka sasa kule wayubi sadaqat, na analea na anazidisha kwenye sadaka, mafanikio mengi, baraka nyingi zinakuwa kwenye sadaka. haya njoo kwenye ulimwengu wa riba uangalie ulimwengu wa riba lakini pia hadithi ya Hakim bin Hizam radhiallahu anhu qala tume salama sema wasallam albayiani khiyar ma la yatafarraq au hatta yatafarraq wenye kuhusiana wawili wako kwenye khiyari muda wa kuwa hawajaachana mimi na mmoja wao unaniuzia tupo kwenye kikao cha kuhusiana sisi wote hapa sheria inatuambia tuna khiyari tuna maamuzi ya kuiendeleza biashara au ya kuivunya biashara muda wako tumekaa wote pamoja mimi nanunua wewe nusi nimeshika kitu au nimeshika kile kitu ninachokinunua mtu anasema albay'an bil khiyar ma lam yatafadha wenye kuhusiana wawili wako kwenye khiyari muda wa kuwa hawajaachana kisha mtume akasema hivi fa in sadaqa wa bayyana wakiwa ni wakweli wote wawili muuzaji ni mkweli na mnunuaji ni mkweli wabayana na wakabainisha kila kitu chao muuzaji akabainisha uzuri wa bidhaa yake na mnunuzi akabainisha ukweli wa kila alicho nacho mtume anasema burika lahu ma fi bai'ihima Allah ataweka baraka kwenye biashara yake ndugu yangu mimi siku ukweli wa Allah ni shahidi nimekuja mimi hapa na shilingi laki moja na nusu sina kama uko tayari kuuzia kama uko tayari kuuzia basi je wewe hii simu unaionaje oh, au simu hii mimi kwa mimi nakwambia ukweli simu hii nzuri haina shida yote imeshaka eh, eh, eh, na ni box ya kumeja mwenyewe akawa mkweli na mimi nikawa mkweli tunatiwa baraka wote wawili nitakupa laki moja yako na nusu utanipa simu yako nitaondoka atakuwa pana amani katika hiyo simu hiyo biashara sikia wa in kataba wakificha sasa mtume anamalizia anasema hadithi wa inkatam manake ule ubaya ule pia mtu kauficha ile ile kila mmoja kaificha wakadhaba na wakaongea uongo muuzaji akaficha kilichopo dosari kuja bidhaa yake na akaongea uongo na mimi mnunuaji naye pia nikaficha na nikaongea uongo si mbaya naye bwana na lake na nusu kweli niamini bwana lakini ukweli wa mambo ulikuja na laki mbili uchukue Samsung sio na korokoro gani na unajua bei yake mjini laki mbili na nusu ulipokuja kuangalia laki mbili na nusu muuzaji naye akwambia usijali laki mbili na nusu tu utachukua tu hiyo mzee hii simu moja kali sana akakutengenezea maneno ukaja na wewe hii chaji mzee siku nzima basi kawashua shua pale na nini ukafungiwa kwenye boksi kama umefungiwa umefungiwa sabuni umefungiwa sabuni wakati naiweka unaona kabisa wizi wa zamani Dar es Salaam wenyewe wengine mkawa humujui waona simu lakini imetoka kwenye boksi imewekwa sabuni hii ya kipande hii nyekundu hii iko na wevu na unaona kabisa mtu anaipaki pa lakini anapoitoa huko watoka pale na kiboksi chako umekitia huko una furaha kama zote nimempiga aliyeuza tiketi bandia sio unasemaje naye kama nini tiketi bandia hivyo ndo hayo kwa hiyo unapeleka wewe nyumbani sana mzigo tofauti sasa ikitokea hivi ukaficha mimi nikaficha mtume anasema muhithat barakatu bai'ihima itaondoshwa baraka ya biashara yao kuna baraka utakuja ugomvi baina yenu utamtafuta hautompata utatukana machinga wote duniani kila macho watamtukana matusi ya nguoni baraka itakayoondoka tena hautaweza kunufaika na sabuni tena labda kuogea na yeye ile laki moja na nusu mnufaisha chochote ataenda kula tena kumaliza tena chochote tamaliza habari hizi mtu anayekula haramu jua tumeonyeshwa baraka jichunguzeni jichunguzeni watu wote wanaokaa maofisini mpeni muda tunaweza nikula haramu mpeni muda wewe mpe muda unajua kabisa kwamba huyu jamaa hapa anifosi nikula haramu wewe mpe muda haya maneno ya mtume sio maneno ya uongo lazima kile kitengo kitamshinda lazima kutatokea namna tu pale anasema patatokea namna tu itampata hawezi kuwa na baraka mtu unajua ukweli na kheri zinamtambulisha mtu kwenye uso wake unajua hiyo yani mafanikio kheri na ukweli wa mtu vinamtambulisha kwenye uso bila appearance yake namna tuulivyo unapozungumza unapofanya maamala na watu unamfikishia mtu jambo lako mtu ajue ni mkweli na mtu ambaye ni mbaya mchari ukimwangalia ana makorogoro korokoro haja kwambia ndio maana wanasema watu wa saikolojia ya, ya, ya, ya binadamu Mwenyezi Mungu barahiyani anasema unapoongea na mwanasaikolojia usimpe full uso mbipo afuka veni yani mwangalia kudi yani usim face pia ni uso kwa uso atakugundua dakika moja kwa hiyo watu ambao ni wabaya katika mazingira yote ukifika tu utausikia moyo wako Taiwan. hichi Taiwan. Sio sio na hata upokeji wake huyu sio mtu kweli anapozungumza anapokukaribisha maana kama kwa huko eh karibu uh, jua ah, tayari hapa dirisha ya kanyaga hapa yake hana binadamu tena shako mnyama kila mtu anakuja mwanani adui pamoja na maigizi yako unajua mchako na maigizi nataka tupe madawa basi mimi mimi ni raia nimekuja kwenye ofisi ya umma hii ni na maigizi ya nini tena ndani mbona wanipokea kwa roho mbaya na hasira kile nimechukulia mke wako tayari hizo ni alama baraka inaonekana inaanza kuondoka kwa mtu kwa urahisi lakini pia ile kazi ni mtu anapona wasiwasi bado hakuna mtu anayemwamini muhiqat barakatu bai'ihima kwa hiyo miongoni mwa adhabu anazozipata mtu katika hii dunia kwa kula kitu vya haramu ni kuondoshwa baraka na wallahi ndugu zangu hakuna kitu chenye kheri chenye mafanikio kama kuwa na baraka kwenye matendo yako yani matendo yako yana baraka baraka inazalisha matunda mazuri ya kesho baraka inazalisha mapenzi kwa watu baraka inazalisha watu kutamani nafasi yako baraka inapelekea wako watu watoe damu zao watoe uhai wao kwa sababu yako wewe kwa sababu baraka ukikosa hayo ukakosa tu hivyo vitu yani baraka utaikosa yani wewe hata kama uko hai kuna watu wakuchukia wataka ufe ufe ufe utaki ushakosa baraka adhabu ya tatu اللعن والطرد برحمه الله mtu yoyote ambaye anakula vya haramu ni mwenye kulaaniwa na kutupwa nje ya huruma ya Allah amelaaniwa mtu yoyote anayekula vitu vya haramu ajue ni mtu mal'unun amelaaniwa na amefukuzwa kwa huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ushahidi wa hilo hadithi ya mtume alayhi salatu wasallam ya Abi Hurairah mtume alayhi salatu wasallam alisema la'ana Allahu sariqa Allah amemlani mwizi mwizi tukalaaniwa tena kuiba zikalaaniwa yasriqu albaydata fatuqta'u yadu anakwenda kuiba yai ingine nasema yai kwa maana bayda hapa maana yake ni kama anakwenda kuiba yai lile la kuku au la kanga lile shilingi 5 ya kienyeji kazunguka angalia kule kushoto kaona mwenye duka mwenye duka yupo aingiza mkono katoa kule kuna kamera ya muone fatukuta yadu ukakatwa mkono wake na nikaibayai ilipelekea ile kosa la kibayai mkono wake ukakatwa ukakata mtu huyo amelaaniwa kabisa chumo lake la haramu huyo kisha kataa mtume wayasriqu alhabla fatuqta'u yaduhu fatuqta'u yaduhu anaiba tena kamba kisha anakwenda kukata mkono kamba ya kuanikia nguo mtu anaiba sheria ikamkamata akakatwa mkono au siku hizi tunaona kwamba mtu anaiba anaingia dukani kwa watu anaiba kitu au kwenye nyumba ya mtu kaingia kwenye gari pale kaifungua kachomoa ile redio tu ile kwenye, kwenye gari kaichomoa ila anatoka nayo kwa watu hawa hapa wamemtia moto wameua ame, amekufa kwa sababu ya nini ana, ana, anaiba nini redio redio shilingi laki na ishirini kali yako ah eh lakini ishirini imemuua huyu kalaaniwa amelaaniwa huyu sasa angalia nini imempelekea mpaka amepata laana laana maana yake ni kufukuzwa kwenye huruma ya Allah maana yake ni mtu ambaye huwezi ukaipata huruma ya Allah hata chembe ndio maana laana laana wewe laana kumu wewe sio mwambie mtoto wako mdogo wako sio maana yake ame amegeuzwa kwenye huruma ya Allah hatopata hata chembe ya huruma ya Allah huyo anapata laana kwa sababu kitu ni kidogo kimempelekea kupata madhara makubwa roho ya kuweza kuvumilia sio unashindwa kuvumilia kwamba ule mshahara wako laki tano laki sita laki saba laki nane watosha wewe kuishi maisha yako kawaida mpaka upelekee uende ukaibe umeenda umeiba serikalini kwenye kampuni ya watu umekutwa umefunguliwa kesi ya jinai ya uhujumu uchumi umekwenda kufungwa miaka mingi ndani ya jela wewe umelaaniwa umetaka kula mali ya haramu kwa njia ya haramu umestahiki kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala na ni wangapi wanafanya wangapi wanahamisha masalio tunahamisha akaunti ya mtu anapeleka huko na Allah na akijalia unakuwa na fedha yako laana ya Allah lakini pia malizie hadithi ya Abdullah bin Abbas radhiallahu anhu anasema mtume atani Jibril Jibril alinijia mimi mtume akaniambia ewe Muhammad inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamra Allah subhanahu ameilaani pombe inayofunika akili na inakosa kukupa maamuzi wewe ya kufanya mpaka nafikia mtu anapojiwa mbele za watu anatokana khamra kinachofanya hivyo ni pombe chochote atakachomfanyia mtu hicho ni pombe kimelaaniwa Allah ameilaani pombe kisha akasema washaribaha na mwenye kuinywa anayekunywa pombe amelaaniwa mal'un iwe ni pombe ya kile kipakti kile ukalewa ni pombe ya Kestolaga au Kilimanjaro nini ukanywa ukajifanya na wewe sasa unaigaiga watu wasuluhu sio unaiga wasanii haya kisha akasema wahamilaha na mwenye kuibeba ile anaibeba ile pombe anapeleka sio sisi wazao wa bodaboda majaji si magari pata pata una mjini upata pale Dar es Salaam ukapata tenda la kuwa na tauni haisi basi ukasema tauni haisi acha nitafute life hapo jamaa wapi safi niko njoba mna mzigo hapo niingia sio kuna bia mnafikiri Tegeta huko haina shida shilingi ngapi ukaelewana pale unapata elfu thelathini yako shilingi ishirini ukatia mzigo huyo hamila aliibeba aliibeba akawapelekea watu watikita wagenda wakalewa umu na kwenye lana unachuma chuma umelipata kwa ndani kuna chuma umelipata elfu thelathini ndio halali kwako ni halali lakini umelichumaje kwa njia haramu mtume akasema wabaiaha na mwenye kuiuza au oh, mimi nimesomea eh, nimesomea eh, nini ile mapokezi kwa zile inaitwaje eh communication sio nini na nini makorokoro ya ajabu ajabu haya ndo kasomea yeye namna ya kukaribisha wageni na nini kwa ndo kapata ajira pale kwenye ofisi kapata ajira pale ofisi ikaweka pia na ndio kazi ni reception lakini pia kwa kuna mzigo uko pale anayetajia katika na usia sawa nataka henkeni tunataka nini ipo muuzaji awe wa kisasa pombe za kisasa wanaziita au ni mapombe ya kizamani yale yule anayeuza yule huo unauza physical unauzia watu hivi au unauzia watu kwenye mtandao ipo ana neno ipo na kutumia sasa hivi jamaa wewe eh, boda leta hivi boda anachukua anapeleka analipia mtu yuko juu huko na mlisha chenji yake tunafanyaje hadi kumalizana kila kitu kwa juu wewe ni muuzaji wa pombe umelaaniwa kisha wa mubtaa hakushalipa na mwenye kuinunua sasa tunakwenda kununua sasa wale na kununua pombe aadhani Allah wa wanaonunua wale sasa hao wote ukiwachunguza wanapata mapato kila mtu katika hawa ana mapato na pato kwa lile pato lake lile ni pato la haramu limempelekea kupata laana ya Allah subhanahu wa ta'ala na mwisho la nne ni adhabu fil qabr adhabu ya kaburini mtu anayekula haramu atapata adhabu ndani ya kaburi Allah subhanahu wa ta'ala asema innal ladhina alladhina yaquluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وانا نقول ربا حواته ويسا كسيمانا كما كبرين كن يكون يوم الآخرة كن يوم المحشر إسبقوا وتقوا ونجنوك لكما فيني mtu ambaye anaweweseka yani sheitani anamchezea takhabatu sheitani na almas anayemwangusha kutokana na majini kama mtu wa wengine Wakristo wanasema na mapepo anapodondoka dondoka kutokana na yale mashayatini basi na yeye pia huyo aliyekula riba dhambi hili litamfanya anaponyanyuka juu kutoka kwenye kaburi lake atakuwa na sura kama hii ya kuwezeka anaanguka anguka chini anaanguka anaanguka anafanyaje ajiamka chini maana yake ni kipindi anapoamka kutoka kaburini na pia ndugu zangu hadithi ya Kabil Ujra mtume alimwambia ewe Kaabi la yadkhulu jannata hato he hadithi hatoweza kuingia peponi manabata lahmuhu yule ambaye nyama yake imenenepa min suhtin kutokamana na haramu hataweza kuingia peponi mwili ukaongezeka ukanenepa mashallah ukavimba kidogo shambu likaja kidogo shambu lako likanenepa lakini kilichosababisha ukanenepa suhtin ni dhulma wizi haramu utapeli ndicho kimekupelekea ukanenepa kisha mtume akasema annaru au bihi mwili ulionenepa kwa njia ya haramu moto ni bora kwenye mwili huo na hapa ni adhabu za akhera hizi ni adhabu za akhera hizi kaburini kipindi cha kaburini unapotoka kaburini unanyanyuka juu ya kaburi pale unaanguka kama vile mtu alipotoka na shetani yatakhabatu min ash-shaytan min al-mas kama anavyomdondosha sheitani kutokana na majini basi na akhera sasa wewe ile nyama iliyonenepa na bwana haramu inanepesha haramu inaleta mwili kwa kweli yani mtu anikula haramu chunguza mtaona namna ambavyo mwili unapokuja kwa uzuri sikipo anajua tu ipo kweli anaweka lakini pia kwenye akhera tena hadithi Aisha radhiallahu anha alisema mtume man dhalama kaida shibri min al yeyote atakaye dhulumu shibri moja kiwango sisi sentimita ngapi sisi nini urefu wake urefu huu yani kutoka hapo mpaka kiwango hiki kadhurumu ardhi ya mtu ukajifanya kabiko cha kwanza na unajua fika kabisa hii hii sehemu ya mzee hii sehemu ya ndugu yetu ukajifanya kabiko ukapiga na msingi pale maskini anakuja pale kama mbona unawekea msingi mpaka kwangu huko mzee sisi tunapima na serikali kwamba huko ni ah, basi bahati mbaya kinachoweka mtume anasema man qida qida shibrin min al-ard dhulumu kiwango hicho cha shibri moja cha ardhi tu tawbiqahu min 70 ardhi atakuja kudidimizwa chini na ardhi sabini yani atadidimizwa chini kwenye ardhi huko chini kabisa kwa kiwango cha shibri moja atatwishwa miardhi yote hiyo kwa sababu ya sentimita tatu nne, sio sentimita, sio nini, akhera, ardhi tu unaiona wewe, msibe mtu. Ardhi nini? Wewe hata upewe ardhi yote, ukifa hutojaa kwenye ardhi yote hii. Na ndugu zangu, nataka kujua ardhi ni tatizo. Nyie si mpo Dodoma hapa, nyie fatilieni tu hii mizozo kwenye mitandao ya ardhi ya Dodoma, muone namna ardhi ilivyokuwa tatizo watu na ardhi bila hofu mwachie aking'ang'ania mwachie wala mwache tu kama ni muislamu mwachie tu anakupeleka mahakamani anakupeleka wapi mwachie hiyo ardhi wewe hata ukifa naye akifa maliza yote hiyo ardhi bado pana kabisa Tanzania inakugombania bado maardhi yapo huko ya kutosha kabisa gombania ardhi zingine lakini hiyo ardhi yake ardhi yako ulichukua masiku yake ni haya ndugu zangu sasa eh kama kwa dakika tatu tulia saba kamili mimi malizie muhadhara wangu fahamu kwamba kula mali haramu ni sababu ya kupata adhabu mbalimbali na pia vile vile kula mali za haramu ni sababu inayopelekea watu kupata au kupatikana adhabu za kijamii yote sio mtu mmoja mmoja tu peke yake za kijamii yote bali pia vile vile ya kwamba ulaji wa kitu cha haramu unamuondoshea mtu neema za Allah ambazo kampa unakula maji haramu zile neema ambazo Allah hakupa hajaziondosha watu wengi waliopata mtihani hii waliondoshewa neema nyingi sana kwa sababu ya haramu na na vile vile tambueni ya kwamba kujizoesha kula vitu vya haramu vinaharibu moyo yani namna unavyojizoesha kupendelea vitu vya haramu moyo wako maana yake moyo ukishakufa tu tayari una uwezo wa kufanya maamuzi ya kitu chochote hata utojali wa kizuri kibaya lakini pia kuendelea kula mali ya haramu au vitu vya haramu vinakujalia unakuwa ni jasiri kuyaendea maasi jasiri sana sasa hauna hofu tena unaogopa nani ni unaogopa ile dunia hii moyo shako mweusi chajawa na pawa na maamuzi unayotaka wewe kwa hiyo maana yake una uwezo ujasiri wa kuendea maasi yoyote ndio maana sahlu radhiallahu anhu akawa anasema man akala alharama atakayekula haram asat jawarihuhu viungo vyake vyote vitakuwa vinafanya maasi ukishakula vitu vya haramu tayari viungo vyako vyote vitakuwa vimeshaingia kwenye maasi maana yake vina ujasiri wa kupeleka popote kushika chochote kuzungumza chochote na kula chochote tayari viungo vishakuwa vina maasi shita au abaita ويتبع ذلك حلول سخط الله na kinachofuatia hapo ni kupata ghadhabu ya Allah subhanahu kisha kwa hivyo ghadhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala itakupata nimaliza kusema kwamba vyanzo mashuhuri vinavyopelekea mali haramu ni vyanzo sita vitu ambavyo ni mashuhuri ni vyanzo ndiyo misingi mama ya mali za haramu kuna mali za haramu vitu sita ambavyo ukivifaa ukivitazama ndivyo vinavyopelekea mtu kuingia kula mali ya haramu kitu cha kwanza ni riba riba ni mlango mkubwa wa watu kuingia kwenye kula haramu jiepushe ndugu yangu umekosea mahala pa kwanza basi mahala ya pili usikosee tena la yumdahu almu'minu min juhri marratayn muumini hagongwi kwenye shimo la, la, la, la lenye sumu mara mbili la yumdahu almu'minu min juhrin marratain kama tamaini kama ushakusema mara ya kwanza usirudie tena hilo jambo la kwanza jambo la pili alghish udanganyifu ni chanzo kikubwa kinachopelekea watu kula vitu vya haki udanganyifu gongogongo utapeli utapeli ujanja ujanja kujifanya wewe ni mtu town kujifanya wewe ni mission kila kitu akiweza kila kitu akijua danganya huyu mdanganya yule mdanganya yule inapelekea kula haramu tatu vile vile arishwa rushwa rushwa ni mlango mkubwa sana kula haram ndio maana siku hadithi za mtume alayhi wasallam zinaharamisha rushwa zinaharamisha bila rushwa mwenye kumwelekeza mla rushwa si mwandishi wa rushwa vyote hivyo wao wote ni kwenye dhambi wao usikubali rushwa wewe una wewe una elimu Allah akupe elimu umeajiriwa au unafanya kazi yako binafsi hiyo ni kazi yako rushwa ya nini tamaa ya nini napata nisikia yangu mimi nakula na familia yangu naishi na hivi sasa hivi najikusanya kusanya nataka ninunue kiwanja tayari nisikia yako hiyo aika kwa rushwa mwambie kwa watu wengine nikifanya mimi ndio kafanya wewe ukafanya hivi taifa hii mshale umesharushwa lakini wewe ni kwa roho wa mali ah kuna masuala kujali rushwa hapo hauwezi kumsaidia mtu mpaka atoe chochote halafu nyie mkaita takrima jambo la nne ni ikhtisabu al-ardh ni uporaji wa ardhi uporaji wa ardhi kupora ardhi mtu yuko tayari kupora ardhi ya mtu huo ni mlango wa mali haramu wanake watu wakae shekhi wanake tu wanakulazimisha chukua unataka yote uruhusu chukua unapotaka wewe lakini usiwe ni mporaji wa ardhi za watu kama wanavyofanya hawa watawala baadhi ya watu katika watawala watawala wa manchi mbalimbali na maeneo mbalimbali unakuta mtu anavamia kijiji cha watu kumbe ashaweka data zake mule akaona hapa kuna mali chini anafanya kijisu pale wakulima wote watolewa pale wanaundiwa kesi anatengeneza kesi kama hii ardhi alimiliki tokea mwaka 1953 maskini kumbe hamna chochote uroho mali iliyoko chini pale ambayo walikuwa hawaijua lakini ikhtisab al-ardh kupora ardhi za watu naona baadhi ya watu wanaona pale mjini kama kwetu hapa mjini umekaa tu nyumbani wewe na mtoto wako mmezaliwa hapo au wewe umezaliwa hapo baba yako alikuzaa hapo na watoto wenu wote wamezaliwa hapo mnaletewa notice mfano barua imetoka kwa mkuu sio nani unaisoma hivi na hili eneo umekaa ni eneo la jiji ah, eneo la jiji eh, kilimo eneo la jiji kwa hiyo mnatoka mnapewa miezi miwili mbona mmeshaondoka kuna ujenzi wa kiserikali utakaofanya hapo kuna ujenzi wa kiserikali utakaofanyika hapo kumbe kuna mwamba mmoja tukashatoa jiji kule milioni 300 tatu sasa nataka lile eneo maskini mabaki na hapa na mlikaa mjini kizembe hamna hata kibanda miezi mitatu mnaondoka zenu usipole mali ya ustaz usipole mali ya mtu utabeba hapo sabini siku ya kiyama hizo utazibeba hizo hamsini sabini usijifanye wewe mwamba sana kwamba unajua kila kitu tano na mali ya yatima kula mali za yatima katika vyanzo vinavyopelekea watu kula haramu ni kula mali ya yatima. na huo msingi nimewaambieni hapa kwamba tujitahidini tuwawekee misingi mizuri ya watoto wetu ya kidini na vinginevyo tuwalee yani watu wana roho ya kibinadamu kwenye mali hizi tuna roho za kibinadamu tujitahidi na ubinadamu wote mkubwa tusiweke roho ya uwaji kuwaonea huruma wengine tuwaonee huruma viumbe wako sile maliza wapo na sijua taasisi mimi Tanzania hii zinavyo tafuna mali za mayatima unasema watu wana vile vyao na kamu zao hivyo tamwambia nini Mola wao subhanahu wa yaani watu hawana hofu ya mali utakwambia baki na ujinga wako na usali wako yaani tunakwambia hivi na mwisho kabisa ni akulu mali jirani kula mali yani usijitiwe baba mkubwa mimi bwana ni mjomba mimi sijui ni mtoto wa shangazi yake kwa hiyo kwenye fungu tupo au nimo fa'mal li nafsika an takuna idha bakau fi yaumi mautika dhahikan masruha tena kwenye maisha yako mwenye binafsi fanya shughuli zako achana hizi mali za ni mwenzako aliangaika duniani katafuta mali kwa ajili ya familia yake na watoto wake amekufa ametangulia mbele hapo basi iache ile mali ile kwenye familia zake usiwe na hofu kwenye mali ya mwenzako alitafuta hata kama ni kaka yako alikunyima wakati ikiwa hai ni ya kwake ile kama fungu lako lipo kisheria utalipata tu ikigawiwa taratibu. kama kaka yupo kuna fungu lake utapewa na kama haupo rithia kwenye huo msingi mali za mirathi na hapa pia napenda niwaambieni kwa faida sisi wanaume tunapokuwa na familia zetu katika vitu tuviweke makini tuchume kwa ajili yetu si kwa ajili ya watu tuwachini kiasi kidogo tutakuwa wafanye wasiombeombe lakini usiache kitakachokuwa ni mzozo kwenye jamii baada ya naamini kila mmoja kati yetu sisi anayo historia ya maisha yake kuna kudugu na kupanda kwenye mirathi kila mmoja nayo labda wachache na muda wako unagombana kwenye mirathi mpaka ifikia wengine kwa ugomvi uliofikia hawazikani amekufa mke mkubwa amekufa mke mdogo mke mkubwa hajui na mke mdogo watoto wake wawili tu ndo walishika jeneza wakaenda kuzika Dar es Salaam Upanga. Ugomvi wa mirathi ya mali, ukipata chuma ielekeze kwenye akhera sana kwako. Yani hiyo mali ikunufaishe sana wewe, itumie kwenye ule mlango wa kunufaisha wewe duniani. Allah subhanahu wa ta'ala, hawa watoto wako wale wawekee misingi mizuri tu midogo ya kawaida kama ni elimu kama ni nini cha kawaida cha kuwasomea hichi hata hakitokuwa ni kikubwa sana katika maisha yao lakini wafundishe utafutaji wao na udini sana kuwaonea huruma watoto wa kike wa kwako hao ndio waonea huruma sana kiasi cha kwamba mpaka unakufa kama pana uwezekano wa kuolewa waolewe wakae kwenye mikono ya waume zao lakini hawa wafungulie tu mirathi midogo njia ndogo ndogo sio kubwa ndogo lakini chote katika mali yako kitumie ukiwa hai yani kama kinawezekana kama una bilioni mbili au bilioni moja basi asilimia kama tisini zote zimalize duniani kwa mwenyewe ushazimaliza kwa sababu huu mwenendo wa hii haya mazingira ya dunia yanapokwenda pana hatari ya watoto tutakaokuja kuwazaa wakaja kufungua baa kwenye nyumba zetu wakafungua madamburo ya umalaya kwenye nyumba zetu tulizojenga sisi lakini kama utakuwa ni mzungu safa au katazo ni rai kama unaona hakuna shida atatumia mali zako bila wale hizi ni nasaha za maustazi watu wadogodogo wasiokuwa na maarifa sana ya dunia tunaangalia akhira yetu mali za mawarithi zinaliwa watoto waliofiliwa baba zao wenye mali zinaliwa kwa roho tena mbaya kiasi cha kwamba watu hawana hofu tena wanakula mali na Mungu Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe katika haya ambayo tumeyazungumza katika usawa katika haki na atujalie mwisho wetu ni mwisho uliokuwa mwema na atuzuku ikhlasi katika kauli zetu na matendo yetu na tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ay yusliha dhata bainina tutengeneze namna tulivyo na ajalie haya tunayosema yawe kuwa katika mizani ya mema yetu yawm alqiyama جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نعم hakuna masomo fanya dhana alafu toa dhana kama kuna swali namna ya kuharisha mali kwanza ni kuachana kwanza hiyo kazi yani kama kuna mahala unachuma mali ya haramu na ukagundua kwamba hii mali si ya halali haramu cha kwanza mtawakufu kusimama kwanza hiyo kazi jambo la pili akiwezekana vitu vile kuvitoa yani maana kuvitoa na kukabidhi sehemu ambayo ina usalama au sehemu ya kijamii lugha nzuri ambayo hutaraji malipo wala thawabu yote basi ni vyema kufanya hivyo yani mfano kwa mfano wa mali kama pesa pesa pana uwezekano wa kuitoa ukaenda ukajinga vitu vya kijamii ah, jamii kenda pale steni, stendi steni wanacheza na vyoo, ukaomba uongozi, ukajenga vyoo kama kumi stendi pale, unaona sehemu panahitajika pa kupaki, pa kukaa, watu wapate upepo, kika pesa yako umeitoa pale basi. Kwa kila mahali unapoona pana uwezekano kwa kufanya kitu kijamii, mitaro barabarani, jenga mitaro barabarani, piga mtaro huko na mtaro huko, basi pesa yako itumbukize huko ikiwa ni pesa na kama ni kitu asikiangalie matumizi yake kiangalie matumizi yake na mwisho anasema ya kwamba ni ukitoa lakini usiweke nia ya sadaka yani ukakitoa kwenye milango ya heri lakini usinuie sadaka ukachukua ukawapa mathalan ikawa nyumba ya mayatima kama ni nyumba nyumba hii ni mayatima ukatoa nyumba hii bwana ni nyumba mathalan labda ni nyumba ambayo panafanyika mikutano labda ya ya ya, ya, ya kina mama kwenye mambo ya shughuli ya harusi na penginevo yote hivi ukaitoa ile nyumba lakini hunui sadaka wala hunui kheri yote ile nyumba ndio ishatoka hiyo kwa ikiharibika ikifanywaje hilo kwa kwa huna tena habari nayo wala humkabidhi mtu au wakabidhi imma taasisi binafsi ukabidhi na serikali jambo la na kama ni magari kama ni vitu uza kwa bei sana ile ya mambo kuipata tafuta vitu vya kijamii fanya nyumba kama ndio nakaa hiyo kwa ulizaliwa wewe ulizaliwa Kigoma vijijini rudi kwenu na mimi nyumba sasa hii watu wangu hiyo mnidhuru usituletee sisi hapa. tunakuelezea namna ya kujitaharisha na hiyo mali yako kianza kusema sasa sijui hili hili vinasijui njia harisi ile nyumba iuze ukiona huwezi kuuza iache kwa mali ya taasisi fulani kwa ajili ya watu fulani lakini ahsan iuze kwa sababu matumizi yanaweza kutia wasiwasi pia uza umenunua umejenga milioni sabini uza milioni hamsini ile milioni hamsini ile nenda kijijini kwenu kule katengeneze mitaro ya maji machafu tengeneze na jambo lako limeisha ndio kutoharisha maji ya haramu hiyo Unaona masahaba walipoambiwa kwamba pombe ni haramu walifanya pale pale ina Anas anasema ni kuna Jabir walipopata taarifa kwamba pombe ni haramu na kuna watu na wadai unajua fulani tamdai utamdai pale pale akachukua ile madramu ile mapipa manini wakamwaga Anas anasema mpaka sikaa kule Madina mitaa ya Madina ikawa ikanuka harufu ya pombe wakamwaga chini Hamna mjadala kwa sababu acha niuze kwanza nikisha make nita Kuyo toa kwanza hicho kitu kitoe usiwe nacho kabisa usiwe nacho hata kidogo kwanza kisiwe katika mikono yako baadaye hayaanza kupata riziki ya sasa halali ali na maana tunazungumza na vijana kwa sababu tuna nguvu haya maneno haya umwambie mzee wa miaka 60 unaona eh maneno magumu sana maneno mzee wa miaka 60 mwambie ndo aanze mapenzi mapengo yamejaa kongoroka maneno uwezo kufaidi tena hana kwa maana tunazungumza na sisi vijana bali unaweza kujitengeneza sawa sawa swali nilijua swali itaulizwa ili swali nilijua kabisa litaulizwa swali kuhusiana na Mungu nimelijibu kama mtakumwona nizungumza ukisha kusema mara ya kwanza muumini hagongi kwenye shimo la kenge bana shimo la nge bana gani kusudia tena eh kusudia tena ushakosea pamoja na kwamba tunasema mara kwa mara watu wa dini huwa wanaonekana ni watu wa mwisho wa jamii mara nyingi sana jamii yaani nyingi sana ipo wachache ni watu wachache sana wanaweza kuona watu wa dini watu wenye maana lakini sisi tumetawaliwa sana na haya mambo ya kisasa kwa hiyo nadharia ndo sana mafika mawazo to sana kwa hiyo hatuoni ubaya kufanya maamuzi kushafanya maamuzi ndio unakuja kujua kwamba nimekanyaga matope uko ndani ya maamuzi ushakanyaga matope kurudi nyuma huwezi kwenda mbele huwezi kulia huwezi kushoto huwezi soma hapo hapo simama hapo ushakosea tayari hapo ushakosea tayari sisi hatuwezi kukwambia acha chuo kwamba daima na wabona kula bumu ila lilifu achana chuo hiyo lugha hatuwezi kuitamka hata kwa bunduki endelee sura waka wa pili sasa hivi enda watatu enda wanne lakini kipindi chote jua kwamba wewe una kiporo una dhambi na lawama hilo kosa ulilifanya kwa sababu unataka kuumiza mwanzoni uliangalia wazazi wanasema hivi ukaamua uwafuate au uliamua mwenyewe mapenzi mapenzi yao kama kwa hiyo nenda kwa wapili mwaka watatu maliza kwa wako wanne si wa sita si wa ngapi mtakatifu jua mwenyewe mambo yako lakini endelea kuomba toba kwa Allah subhanahu wa ta'ala na unakiri mimi hapa nafanya makosa nafsi yako ikikuamua nafsi yako ikiamua basi fanya unavyotaka kusia tuliona baadhi waliamua siku kuji mnaita nini kujipumzisha mwaka mmoja siku fanyaje asijue ni ha si tunaelekeza si tumeelekeza simama hapo hapo endelea malizie kile kipengele chako haujakwepa kitu hapo bado hujakwepa kitu bado hujakwepa kitu kwa sababu lile kosa tayari Kwa maana sisi tunapenda kuambia watu hapo kama haya watu washirikiane na maulama, mashaikh, duati unaonaje ni kadhia hii, unaonaje ni kadhia hii. La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Kwani kuna wangapi wanasoma bila budi? Sio au au hamna? Eh? Watu wengi wanasoma bila budi. Basi kwa sababu maisha yetu ndio hayo ya kichini chini basi. Ndio Allah anashakadiria hivyo. Kwa tuchunge mali za haramu, tuchunge sana. Ndio sisi mafaita tunapambana kutafuta maisha riziki yetu, lakini ndugu zangu, tuchungeni kama alivyozungumza. Kuna athari mbaya sana ya kipato unachokipata, kisha kipato kile kikawa cha haramu. Kuna athari mbaya sana kile kipato, maasi ya shukumu Ndio maana katika madhhabi ya Malikia, fiqh katika fiqh ya Malikia haturuhusiwi kwenye madhhabu kutia udhu kwenye maji ya maeneo ya Thamud yaliya pale Tabuka. Watu wa Thamud Allah aliwaangamiza kwenye ile eneo la Tabuk pale, kuna milima yao pale, lile eneo ndio aliangamizwa wale watu wa Thamud pale. Sasa pale kuna visima pale vipo mpaka leo, vimetengenezwa tu vizuri na bila ndivyo vimewekwa safi. Kawaida vimalikia kutia udhu yale maji, kutia tu udhu kwa nini kwa sababu yale maji ni ya watu au ni eneo lile ni la watu walioadhibiwa na Allah kwa maasi walioyafanya lile eneo kwa hiyo maasi na shughuli yani vile unaofanya madhambi kula vile haramu yani vile vinaathiri maisha yako mfumo wako maisha yote yanaathirika unajikuta ni mtu mtasali yani ni mtu ambaye kazi yake ni kuhusika kila kitu ukiamja mwalimu ah, sana kazi ah! ya sana wanawa kila kitu huwa kila kitu hivyo nini unataka kila kitu mteremko kila kitu mteremko kila kitu mteremko fulizo dini nyepesi shekhe haya kwa hiyo utakula haramu dini nyepesi yale madhambi yametengeneza nafsi imekuwa inafanyia kila kitu utasahau kupuuzia kila kitu utasahau kupuuzia hali ya kuwa mtume alihi salatu wasalam alikuwa ni mtashaddidu fi alikuwa pia ni mtasahihu fi fi hili kuna wakati nakaza jambo na kuna wakati nalegeza kitu kiasi sasa wewe utafikiri kitu cha kukaza unataka kila kitu kiwe smooth sisi nini laini tu yani teremko sasa tuchunge hilo sana basi sisi vijana tuna matarajio yetu na mipango yetu kuna wengine wameshaanzisha mataasisi yao washaanzisha makampuni yao kuna laptop yao kuna nini ya kununua bidhaa China unanunua bidhaa kama umekaa chumbani wewe wauzaji bidhaa kama umekaa chumbani unauzaji tunaona visa vilivyotoka India visa vilivyotoka Japani vilivyotoka China vikwazo Ukileta hela za vile Mimi biashara biashara inakataza biashara haifai mtume anasema anasema la tabi'i illa ma tamlikuha usiuze isipokuwa unachokimiliki kimiliki kwa nani usiuze sio kupiga mdomo kwa magrupu mule nauza vifaa vya China unatuletea picha ya mikoba mikoba mikoba mikoba majizi majizi tiketi tiketi bwana viko hapa chumbani nje vione usijali nitakuja wiki ijayo wewe tumeni kwanza hela la tabi illa ma tamlik usiuze isipokuwa unachokimiliki kishike hivi ndio ukiuze kilikuwa umeongea na mtu kuja hapa alifu China umemwambia bana wewe nitumie picha amtumie alafu wewe waanza kupiga domo nauza laptop nauza simu simu hizo kali hizo unatoa mabrandi yake sema nini unatoa maelezo kibao bwana tukija kuchumbani tukuta na watu pale hizo simu zilikuwa hizo hamna simu kopo lako uko mji mkoba wako hapo chini hamna simu kwa unauza kitu ambacho hauna unauza kitu ambacho hauna hali makosa kwa sisi kama tuchunge mapato yetu machumo yetu naamini kwa idhini Allah tukiwa makini tunaweza kutilia baraka vitu vingi sana Tukiongoka sisi wawili watatu tukaongoza wengine tukawafikishia. Naamini biidhnillah tutaweza kusaidia watu wengi, tutasaidia familia yetu, tutaingiza kwenye mioyo zetu, miili yetu, vitu vilivyokuwa vya halali vitatuletea manufaa kwa nafsi zetu. Mioyo yetu itakuwa laini kwa sababu vinavyoingia vitu vya halali, lakini kama vinaingia vya haramu, vibaya, vyenye shari, bila shaka lazima nafsi zitakuwa ngumu sana. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه الحمد لله تقول الله صلى الله عليه وسلم